บุ๊กทูยี่สิบเจ็ดยี่สิบนจนะในโรงแรม การมาถึงホテルで到着คุณมีห้องว่างไหมคะ部屋は空いていますかดิฉันจองห้องแล้วค่ะ

一泊いくらですかดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะバスタブ付きの部屋をお願いします。ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะシャワー付きの部屋をお願いします。ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ部屋を見せてもらえますか ที่นี่มีโรงรถไหมคะ車庫はありますかที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะ金庫はありますかที่นี่มีเครื่องแฟกไหมคะファックスはありますかดี ดิฉันเอาห้องนี้ค่ะこの部屋にします นี่กุญแจห้องค่ะ鍵はこちらです。นี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะこれが私の荷物です。บริการอาหารเช้ากี่โมงคะ朝食は何時ですかบริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ昼食は何時ですか บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ夕食は何時ですか